Knjige je poznate kao Kitabu Tevhid autora Muhameda ibn Abdel Vahaba rahimehullahu ta'ala koji je u toj svojoj spomenutoj knjizi skupio kuranske ajete i hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji govore o Allahovoj jednoći odnosno kako na koji način vjerovati da nema istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i kako sačuvati se suprotnosti odnosno zapadanja u širk, mnogoboštvo, bilo veliko ili malo. Do sada prethodilo je četiri poglavlja, bilo je govora o obaveznosti vjerovanja da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski Bog dostojen obožavanja i da on nema sudruga u tome. Zatim nakon toga uslijedila su dva poglavlja koja su govorila o vrijednosti tevhida, drugo poglavlje, dakle, u njemu je bilo riječi o vrijednostima tevhida i grijeh, grijesima koje on briše, a zatim u trećem poglavlju o posebnoj vrijednosti tevhida, odnosno vjerovanja da je Allah subhanahu wa ta'ala istinski Bog, jedan jedini, a to je dakle ulazak u džennet bez polaganja računa. Nakon toga došlo je četvrto poglavlje, u kojem je autor spomenuo šariatske tekstove koji govore o obaveznosti strahovanja od širka, mnogoboštva. Jer kao što se čovjek upozna sa tevhidom i nastoji da ga što je god moguće više ostvari u svome životu, isto tako na drugoj strani mora se upoznati sa njegovom suprotnosti, odnosno širkom, kako bi što udaljeniji bio od toga. Nakon toga došao je autor koji s petim poglavljem kojeg je naslovio babu du'a'i ila šehadeti an la ilaha illa Allah. Što bi moglo da znači poglavlje o pozivu u svjedočenje da nema drugog istinskog Boga osim Allaha. Poglavlje o svjedočenju, poglavlje o pozivanju ili pozivu da se posvjedoči da nema istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, autor u ovom poglavlju, kao što ćemo vidjeti i čuti ako Bog da, spomenuo je jedan kuranski ajet i dva hadisa kod Buhari i kod muslima oba zabilježena. I u ovom poglavlju, kako ga je naslovio poglavlje o pozivanju da se posvjedoči da nema istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, autor želi ukazati na obaveznost pozivanja u la ilaha illallah. Dakle, da smo svi mi shodno svojim mogućnostima obavezni da pozivamo u tevhid, odnosno da ljudi posvjedoče da nema istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala posvjedoče svojim jezicima i svojim dijelima i treba posticati da u to svakako budu ubjeđeni u svojim srcima, ali to čovjek ne može da zna šta je u čijem srcu. Također, sa ovim poglavljem autor želi dati do znanja da riječi la ilaha illallah, dakle, jesu dakle, ispravno obožavanje, istinsko obožavanje samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovdje autor e, u ovom poglavlju o pozivu da se posvjedoči da nema istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle, želi da ukaže da su riječi la ilaha illallah u stvari tevhid, ostvari tevhid. Šta još želi u ovom poglavlju, kao što ćemo vidjeti kroz spomenute šerijatske tekstove, želi i naglasiti da se pod šehadetom la ilaha illallah misli i na Muhammedun Rasulullah. Kada se kaže la ilaha illallah, misli se dakle na drugi dio šehadeta, jer nikada se ne kaže la ilaha illallah, a da se ne kaže i Muhammedun Rasulullah. Pa kada se kaže samo la ilaha illallah, onda treba da znamo da Te riječi podrazumijevaju i drugi dio šehadeta. Poznato nam je da čovjek ne može biti musliman samo sa riječima la ilaha illallah. Mora da posvjedoči i da je Muhammed Allahov poslanik kao što ćemo, ako Bog da vidjeti, iz iz drugog hadisa kojeg je autor spomenuo u ovom poglavlju. Zašto je autor spomenuo ovo poglavlje u svojoj knjizi? Čuli ste, dakle, koji je redoslijed išao. Prije svega, obavezni smo da vjerujemo da je Allah istinski Bog, dostajan obožavanja jedini On. Zatim govorio je o vrijednostima, kada se upoznaš sa važnosti, da si obavezan to, da imaš pri sebi da vjeruješ u to, onda ti je spomenuo vrijednosti kako bi te podstaknuo da to što bolje kod sebe izgradiš, zatim te upozorio na njegovu suprotnost, da ne bi poništio svoje ispravno vjerovanje i nakon toga došao je sa ovim poglavljem. Sa ovim poglavljem. Čuli ste, dakle, u prvom poglavlju o obaveznosti vjerovanje da je Allah istinski Bog, prvi kuranski ajet koji je autor spomenuo, poznate riječi, Allah Jalla Vala i sura Zariyat, kada kaže Oma halaktul džinne val insa ila li abudun. Nisam ni jednog džina, ni jednog čovjeka stvorio osim da me obožavaju. Dakle, sve Allah ljude stvorio da samo njega obožavaju. Ako su svi ljudi stvoreni zbog toga, a svjedoci smo da ga svi ne obožavaju, onda je obaveza onima koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala da pozivaju one koji ga ne obožavaju, jer, jer je Allah sve ljude zbog toga stvorio. Cilj stvaranja ljudi na zemlji jeste da svi obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa sve ono što vodi do ispunjenja tog cilja je obaveza, je tako? Poznato pravilo. Sve ono što vodi do ispunjenja obaveze je obaveza. Hm? Ako je obaveza da svi ljudi obožavaju Allaha, onda je obaveza da se svi ljudi pozivaju ka tome. Zato je spomenuo drugi kuranski ajed u tom prvom poglavlju, je li tako, sure Nahl, u kojem se spominje da nije bila ni jedna skupina ljudi, a da im Allah nije poslao poslanika. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ عَبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التَّغُوتِ Mi smo svakoj zajednici slali poslanika koji je govorio obožavajte samo Allaha i klonite se lažnih božanstava. Dakle, sve ljude stvorio zbog toga, svim ljudima je slavo poslanike, I zbog toga svi mi koji vjerujemo u Allaha jednog jedinog smo dužni shodno svojim mogućnostima, svome znanju da pozivamo kao ovome. Hm. Jer su svi ljudi dužni da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala na ispravan, na ispravan način. A nije ni dozvoljeno da imaš znanje i da radiš po tome i da se ograničiš samo na, samo na sebe. Poznata nam je sura El Asar i previše. Sura El Asar nam je poznata i njeno značenje da će se na sudnjem danu spasiti samo oni koji budu vjerovali, radili dobra djela, pozivali druge istini i na tome bili, na tome bili strpljivi. Dakle, kako rekao, autor je spomenuo u ovom poglavlju jedan kuranski ajet i dva, dva vjerodostojna hadisa. Ajet kojeg je spomenuo je poznati ajet, često se spomnije iz sure Jusuf, 108. ajet, koji odpočinje sa riječima kul. Kul hadihi sebili ed'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mušrikin. Ovdje dok smo imali tefsir i to dođe s vremena na vrijeme takvi kuranski ajti koji odpočinju sa kul. Govorio sam Allahovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam je bilo obaveza naređeno da dostavi cijeli Kur'an. Je li tako? I dostavio ga je. Međutim, sure koje odpočinju sa kul, reci, ili kuranski ajti koji odpočinju sa kul, reci, njih je posebno morao da dostavi poseban naglasak je bio na tim kuranskim surama, njih je pet, je tako? Njih je pet, sura al Džin, sura al Kafirun, Kul huvallahu ahad, kul audu bi rabbi falaki, kul audu bi rabbi nas kujet, počinju sa kul. I pogledajmo dakle da su posebnog značenja. Isto tako svi drugi kuranski ajeti, vratite se, ukucajte ha, na Google, ukucajte na pretraživač Kur'ana, neka vam izbaci ajete koje počinju sa kul, pa ćete vidjeti dakle da su od posebnog značenja posebne posebne sadržine. Bilo mu je naređeno da dostavi cijeli Kur'an, ali posebno dakle ove sure i ove ajete. Jedan od tih ajeta jeste i 108. ajet sure Jusuf. Dakle, Allah kaže, kul, reci, obznani, dostavi, dadni svima do znanja. Hadihi se bili, ovo je moj put, tako se najčešće prevodi. Pojedini komentatori kažu ovo je moja vjera. Sad ću da vam pojasnim koja je moja vjera. Reci ovo Muhammede. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala traži od svoga poslanika Muhammeda alaihi sallam da obznani. Reci o Muhammede, hadihi se ovo je moj put. Odnosno kažu ovo je moja vjera. Vjera je nazvana putem jer samo put, putem vjere. Ha. Vjera je nazvana putem jer samo putem vjere možeš doći do Allaha i njegovog zadovoljstva ničim drugim. Do Allaha, njegovog zadovoljstva, njegove nagrade ne možeš doći ničim drugim osim vjerom. Pa je zbog toga ovdje vjera nazvana sebilom, putem. Putem, hadihi sebili, ovo je moja vjera. Ovo je moj put. Ed'u ila Allah. Pozivam Allahu. Dakle, ovo je moja vjera. Ovo je moj put. Na kojem? U kojoj? pozivam Allahu. Pozivam Allahu da se vjeruje u njega, da se obožava jedino on, da se ispravno vjeruje u njega, da se traži samo njegovo zadovoljstvo. I ja pozivam Allahu tražeći samo njegovo zadovoljstvo, tražeći njegovu nagradu. Ne pozivam čak Allahu da bi bio hvaljen ja od ljudi, da bi bio tapšan od ljudi, da bi zadobio nekakvu dunjaličku korist od ljudi, ne pozivam svome džematu, ne pozivam svome mezhebu, ne pozivam, ne pozivam. Jer danas počesto mnogi pod plaštom pozivanja vjeri pozivaju ili sebi, ili svome džematu, ili svome mezhebu, ili svojim prohtjevima, strastima. Jadni smo. Pogledaš kako jedni drugima odgovaraju, upadnu ovu stvar. Problem. Pusti odgovor, više nije bitan odgovor, upao si u opasnu stvar. Ti to više ne radiš radi Allaha, i to radiš, ali svojih prohtjeva, strasti, ne možeš da osaboriš, moraš da mu odgovoriš. Pa danas imate strance, hanefijski meseb, hanbelijski meseb. O hanefijskom mesebu pišu hanbelije, o hanbelijskom mesebu pišu hanefije. Samo prepucavanje. O hanbelijskom ima, znači te, i nemojte traš, bolje nemojte traš, ha? Hanbelijski mesev na Facebooku ima stranca, hanefije i sufije pišu. Malo pročitaš, vidiš. Da to oni pišu. Da bi govorili o hambelijama, kakve su hambelije. Ovo si čovječ u opasnu stvar. Jedan od komentatora, komentarišući ovaj ajet, kaže čovjek kada poziva Allahu mora kod sebe da ima dvije stvari i to će biti jedan zaključak, jedan od zaključaka iz ovog ajeta. Da poziva radi Allaha i kako je pozivao Allahov poslanik alaihi salacom, jer ovdje Allahov poslanik govori o sebi, sallallahu alaihi sallam, govori o sebi kakav je njegov put, kako je on pozivao. Pa se iz toga zaključuje da ne možeš pozivati osim kako je on pozivao i ne možeš pozivati osim Allahu pa kaže ova dva uvjeta moraš ispuniti kod sebe. Ukoliko ne ispuniš prvi, nema care moj. Ili bijelo ili crno, ovdje nema između. Ako ne pozivaš Allahu, već pozivaš sebi, ovome ili onome, da opravdaš ovo ili ono, mušrik. Sva djela se moraju učiniti radi Allaha. Ovo je ibadet, kućeš veći ibadet od ovoga. Ili kaže, ukoliko ne pozivaš kako je pozivao poslanik, alihi salatu wasalam, onda, onda si novotar. Pa ljudi nisu svjesni u što upadaju. Iz želje samo da opravdaju nešto, nešto svoje. Dakle, ja pozivam ed'u ilallah, ja pozivam Allahu čisto da se obožava jedino On, Ne pozivam svome ugledu, ne pozivam da zadobije mjesto kod ljudi ovo ili ono. Pozivam da se obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala. Na meni je da dostavim. Kakvog će mene posle ljudi smatrati, to mi nije bitno. Pozivam Allahu da se Allah jedini obožava. Iskreno. Zatim kaže, ala basiratin, jasno, sa znanjem, s jasnim dokazima, šerijatskim i razumskim, iz čega se zaključuje da se ne može pozivati Allahu, ne može neuk čovjek pozivati Allahu, Allahu ovoj vjeri. U Allahu vjeru ne može pozivati neuk čovjek. Pogotovo što zađe dublje, u dublje propise, mora da bude još učeniji. Vidjet ćemo iz ova dva hadisa, mada su ta dva hadisa prethodila u našim prethodnim predavanjima ranije. Da je odabirao poslanik Alihi Salocom koga će poslati. Moaz ibn Džebela je poslao, Ha? A Moaz ibn Džebel je prvak halala i harama. Ashab koji je najbolje poznao halal i haram. Poz, poslao je Aliju, a Hiber i slično. Odabirao je ljude koje će poslati. Pa kaže, ala besiratin, ja pozivam Allahu jasno sa znanjem, sa jasnim dokazima. Allahova vjera je jasna i jasno je treba dostavljati sa jasnim dokazima ene wa meni tebani, ja i onaj koji me slijedi. Kod ovih riječi postoje dva komentara. Ja i onaj koji me slijedi. Šta? Ja i onaj koji me slijedi, ja pozivam Allahu i svaki onaj koji tvrdi da me slijedi, treba da poziva Allah. Zbog toga je autor spomenuo ovaj kuranski ajet. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je pozivao Allahu iskreno da se jedini on obožava i niko drugi i kaže u meni tebani i oni koji me budu slijedili. Onaj koji tvrdi da me slijedi, obavezamo je da poziva Allahu kao što, kao što je on pozivao. Nije ni on sjedio, već je pozivao. Ili dakle drugo značenje, ali jedno drugo nadopunjuje. Ene u meni tebani ala besiratin. Ha? Nakon što je rekao sa, eh, na, na besiretu sa jasnom, jasnim znanjem, s jasnim dokazima, ja i onaj koji me slijedi. Ja i moj, ja sam na jasnom, kaže poslanik Alihi Salcom, ja sam na jasnom, ja imam jasne dokaze i svaki onaj koji me slijedi mora da bude na jasnom. Ha? Treba da bude na jasnom, treba da a, eh, bude na sigurnom. Ne može biti sljedbenik Muhammeda Alihi Salcom, ne može biti muslimana da nije siguran u islam. Hm? Pa, dakle, Ovo su dva značenja ovih riječi. Dakle, svaki od sljedbenika Muhammeda alaihi salatu wasalam treba da poziva ono što je on pozivao ili dakle, svaki njegov sljedbenik mora da bude na jasnom da ima dokaze jasne za ono na čemu je. Dakle, ono što radi, da zato ima jasne dokaze da ne radi po svojim prohtjevima, herojima i strastima. Dakle, nakon toga kaže o subhanallah i je, mi često prevodimo subhanallah kao slavljen Allah. Neka je slavljen Allah. Iako, govorio sam ovdje, riječ tesbih ili subhanallah imaju značenje negiranja Allahu svake manjkavosti, svakog nedostatka. A najveći nedostatak koji se pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala jeste činjenje širka. Da se smatra da je neko dostojan da mu se uputi bilo šta od ibadeta. Poznat vam je hadis Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala nakon što je upitao o najdražim dijelima Allahu, upitao je o najvećim grijesima kod Allaha, pa je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam odgovorio, rekavši en teđ'ale lillahi nidden wa huwa khalaq. Kada Allahu smatraš nekoga ravnim, on te stvorio. To je najteži grije. I najveća manjkavost Najveća, najveći nedostatak koji se pripisuje Allahu. Zar neko koji ništa ne stvara, ama baš ništa ne stvara, može da bude dostojan ibadeta kao što je dostojan onaj koji sve stvara. Dakle, to je zasigurno. Zato kaže vas, subhanallah, wa ma ane minel mušrikin. I ja negiram Allahu svaku manjkavost i ističem da nisam od mnogobožaca. Dajem do znanja da nisam od mnogobožaca. Dakle, u ovom 108. ajetu sure Jusuf, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svome poslaniku Muhammedu alaihi salucam da jasno kaže koji je njegov put, kakva je njegova vjera. Hm? Vjera, put da poziva Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, sastavni dio vjere jeste pozivanje Allahu Pozivanje Allahu svim propisima na prvom mjestu, najbitniji propis jeste da se Allah jedini obožava i niko drugi. Da se Dakle, Allahu upućuju svi vidovi ibadeta. Vidjet ćemo kad zađemo malo dublje u knjigu, autor je šerijatske tekstove spomenuo koji kao da govori o današnjem vremenu. U njegovom vremenu je toga bilo mnogo, zbog toga je sačinio ovu knjigu, ali i danas su dosta tih stvari kada počne spominjati poglavlja o svoje vjerima, to je toliko toga mnogo kod nas. U hadisu je čak došao u spomen sove, kao što ima i kod nas. Kaže poslanik Ali Hissel sam vola hamen, Nema se ove, odnosno nema se ova nikakvog uticaja na promjenu. Mačka da ima, mačka ne mere sebi ništa, da utiče na promjene u kosmosu. Sova da utiče na promjene, ko će umrijeti, ko će... Allah određuje svakom, zna Eđel, jedini, kad će kome doći smrt i slično. Ha? O tome se govori, dakle. A ljudi to čine. Ljudi govore o budućnosti, desit će se ovo, desit će se ono, a to je dakle isključivo Allah subhanahu wa ta'ala znanje. Pa ljudi pripisuju druge, tvrde da drugi kao Allah znaju gaib. To je dakle kao to je pripisivanje Allahu sudruga u tome. Ha. Pa dakle, to je najbitnije. Pa naredio mu je da pojasni svoj put, svoju vjeru, da je od vjere pozivanje Allahu subhanahu wa ta'ala da se jedini on obožava i da se poziva jasno sa znanjem i da se Allahu subhanahu wa ta'ala negira svaka manjkavost, a najveća manjkavost jeste širk. Pa vidimo dakle iz ovog kuranskog ajta nekoliko poruka i pouka. Vidimo dakle da je poziv u obožavanje Allaha jednog jedinog bio put svih poslanika i njihovih sledbenika i to je put njihovih njihovih sledbenika. Zbog toga je autor dakle spomenuo ovaj kuranski ajet. Koja je veza između ovog kuranskog ajeta i poglavlja? Poglavlje o pozivu da se posvjedoči da nema istinskog Boga osim Allaha. Dakle, ovo zato što svi poslanici, a i njihovi sledbenici koji kažu da slijede poslanike, moraju pozivati. Moraju pozivati. Ha? Pojedini, dakle, poglavlje Malo ga tumače pa kažu poglavlje o obaveznosti pozivanja, ha, jer su ovi svi došli sada kuranske, ovaj kuranski ajet i hadis koji će doći govore o obaveznosti, obaveznosti pozivanja. Pa se dakle zaključuje iz ovoga ajeta da onaj koji tvrdi da je sljedbenik poslanika Muhammed alaihi salatu selam da mora biti na sigurnom jasnom i da mora pozivati Allahu subhanahu wa ta'ala shodno svojim, shodno svojim mogućnostima. Također zaključuje se da je odlika sljedbenika poslanika Muhammeda alihi salucam da se ne ograniče samo na sebe. Da oni upoznaju tevhid, poznaju širku, poznaju halal, poznaju haram i da samo brinu se o sebi, već koliko su mogućnosti moraju pozivati i druge. Vidimo dakle da je obaveza da se bude iskreno u svemu, pa čak dakle i u svome govoru. Pozivu Allahu subhanahu wa ta'ala da se bude iskreno da se poziva čisto samo o njemu. Ni zbog čega, ni zbog čega drugog. Kako su naši prethodnici savjetovali jedni druge, pa je jedan rekao o drugom, kada sjedeš pred ljude, nemoj da te obmane njihovo prisustvo, jer oni vide samo tvoju spoljašnost, ali Allah dobro zna tvoju unutrašnjost. Allah zna tvoju unutrašnjost, zbog čega im se obraćaš, zbog čega im to govori, zbog čega ih pozivaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Doista samo radi Allaha ili zbog nekih svojih prohtjeva. Zatim vidimo iz ovog kuranskog ajeta da je obaveza pozivati Allahu sa znanjem, sa jasnim dokazima. Obaveza je pozivati Allahu sa znanjem, sa jasnim, sa jasnim dokazima. Ne smije se pozivati u vjeru bez znanja. Zato poznato vam je da je Imam Buhari naslovio u svome poglavlju, u svome sahihu, u knjizi o znanju, naslovio je poglavlje el ilmu qabla al qawli wal amali. Znanje dolazi prije riječi i djela. Znanje dolazi prije riječi i djela. Dakle, prvo moraš da stekneš znanje, pa da onda, da onda govoriš je li i radiš. Zatim, vidimo da nijedno djelo također neće biti ispravno osim sa slijedjenjem Allahovog poslanika alaihi sallam, jer on pojašnjava kako poziva se Allahu subhanahu wa ta'ala i pozivati Allahu, čak dakle i pozivati Allahu mora se onako kako je to on činio, on je činio jasno sa jasnim dokazima. I obaveza je, vidimo, veličati Allahu subhanahu wa ta'ala, subhanallah, subhanallah. Naravno, dakle, kada čujemo da neko Allahu pripisuje mahanu, manjkavost, negira Allaha i slično i također vidimo iz ovog kuranskog ajeta da je obaveza odreći se širka i mušrika. Širka i mušrika mnogobožaca. Oma ene minel mušrikin. Kul, reci, odpočinje kuranski ajet, reci i na kraju se završava oma ene minel mušrikin i ja nisam od mnogobožaca. Dakle, reci, obznani, ogradi se od njih. Zatim, hadis, prvi hadis od dva hadisa koje je spomenuo jeste poznati hadis Ibn Abbas radijallahu anhuma, koji pripovijeda da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam poslao Muaza u Jemen. Muaza ibn Džebela radi Allahu talam poslao je u Jemen. Kada ga je slao, kada se rastajao s njim, a to je bilo dakle desete godine po hijđri, u mjesecu Rebijul Awalu, dakle prije oprosnog hađa, Poslao je Muaza ibn Džebela još druge ashabe, ali ovdje se obratio Muazu ibn Džebelu, dakle desete godine po hijri prije oprosnog hađa. Nakon što je poslao Muaza, Allahov poslanika alihi salucama je otišao na oprosni hađ. Poslije toga, vratio se i ubrzo, jeli za dva mjeseca i nekoliko dana je preselio Allahu poslanik alihi sallam na bolji svijet, umro. A Moaz ibn Džebel je otišao za Jemen i vratio se kasnije nakon, nakon, njegove, nakon njegove smrti. Pa na rastanku, kada se rastajao s njim, šalje ga u Jemen kao onoga koji će pozivati stanovnike Jemena, koji će ih podučiva, podučavati propisima i ubirati također zekat. Pa kaže, doći ćeš narodu koji su sledbenici knjige. innaka ta'ti qauman min ahli alkitab innaka ta'ti qauman min ahli alkitab Ti ćeš doći narodu koji su od sljedbenika knjige. sledbenici knjige su jevreji kršćani, židovi kršćani. U Jemenu tada, kada ga je poslao Allahov poslanik Alihi Salocam, je bilo više jevreja tada. Bilo je više jevreja tada. Pa dakle, namjeravao je riječima ehlil kitab, ti ćeš doći narodu koji su sljedbenici knjige, namjeravao je jevreje, židove. Namjeravao je jevreje, židove. Jeste, kada se kaže općento sljedbenici knjige, misli se i na kršćane i na židove. Ali ovdje, dakle u hadisu, misli se na samo židove, na jevreje. Pa je rekao, zašto je ovo rekao? Ti ćeš doći narodu koji su sljedbenici knjige. Dakle, oni imaju znanje, pazi, nije isto razgovarati s nekim koji nema znanja i nekim koji ima znanja ili ima pogrešno znanje. Ha? Nije lahko razgovarati s njima. Nekome je dovoljno da spomeneš samo dokaze jasne, nekoga moraš posticati, s nekim se moraš raspravljati, diskutovati. Kako su spomenute jeli, tri, e, tri metode, tri načina pozivanja u islam? Lijepo sa dokazom ili posticanjem ili debatom, raspravom, jeli? Pa kaže, ti ćeš doći ljudima koji su sljedbenici knjige. Dakle, imaju kod sebe knjigu. Pazi, imaju znanje od prije. Pa prvo o čemu ćeš ih pozivati? Ha! Zbog čega je autor spomenuo ovaj hadis u poglavlju. Prvo o čemu ćeš ih pozivati jeste da posvjedoče da nema istinskog Boga osim Allaha. Prvo o čemu ćeš ih pozivati jeste da posvjedoče da nema istinskog Boga mimo Allaha. Zar to židovi nisu govorili? La ilaha illallah. Jesu. Ali nisu govorili Muhammedu ne Rasulullah. Nisu priznavali Muhammeda sallallahu alaihi wa za Allahovog poslanika. Ili su govorili la ilaha illallah, ali su govorili Juzerije, Allahov sin. Činili su Allahu širka. Govorili su riječi, ali nisu radili po njima dokaz i to je također ono što je autor htio sa ovim poglavljem da nije dovoljno da ljudi kažu samo la ilaha illallah i ostavi ga. Ha? Već kada se kaže po, treba pozivati ljude, ha? autor je bio što se kaže fetin, ha? dobro je birao riječi koje će spomenuti. Ed du'a'u ila šehadeti en la ilaha illallah. Poziv da se posvjedoči, a posvjedočiti nije samo reći, posvjedočiti je i reći i dijelima potvrditi. Hm? Pa nije dakle dovoljno samo da tražiš od ljudi reste la ilaha illa, maša Allah, ja sam s vama završio, idem ja dalje. Jer treba ljude odgajati na tome. Jer pogledaj šta će sada spomenuti poslije. Treba ljude odgajati na tome. Nije dovoljno. Židovi su govorili, kršćani govore, la ilaha illallah. Kažu, Isa je Allahov sin. Kažu, Uzeir je Allahov sin, Allahu čine širk. Jedno kažu, s drugim to sve negiraju. Pa kaže, ha. prvo čemu ćeš ih pozivati jeste da posvjedoče da nema istinskog Boga osim Allaha. Da se Allah jedini obožava svim, on jedini zaslužuje, niko drugi, niko drugi, mako bio. Pa kaže, fe in hum etau li dalik. Ako oni se pokore tome, ako oni to prihvate, onda ih obavijesti da im je Allah propisao pet dnevnih namaza. Pazi, namaz, i sada će biti poslije spomen, zekat ne vrijede bez prethodnog, bez prvog. Teuhid je jedinica. Na prvom mjestu mora da stoji. Džaba namaz, džaba zekat i ostalo onom arhitekti koji kaže mi njih ne obožavamo, mi samo njima upućujemo ibade da bi oni nas približili Allahu. Kod sedam braće, jel tako? Kaže, ne, ne, Bože sačekaj, mi njih ne obožavamo. Mi njima samo upućujemo ibade, to oni su bolji od nas, da bi oni nas približili Allahu. Allah govori o tome u Koranu, za mušrike. Ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Mušrici Mekije su govorili, mi njih ne obožavamo osim samo da nas približe Allah. Mušrici Bosne. Govore iste riječi i koji je odgovoran za njih šuti. Govore iste riječi, iste riječi. Imate snimak, imate snimak, vratite se. Kažu, ne, ne, mi njih ne obožavamo. Mi njima upućujemo dove, mi njima dovimo da oni nas približe Allah. Oni su bolji od nas. Džaba namaz, džaba namaz. Džaba post, džaba da, džaba da podijeli sav svoj imetak. Ako Allah jednog jedinog ne obožavaš, sve druge negiraš. Niko nije dostan da mu se uputi bilo šta. Bilo šta. Od ibadeta. Kaže, fe inhume tauli delik. Ako se oni pokore tome, dakle, pozivaj, pozivaj, pozivaj dok ne prihvate. Kad prihvate, onda ih obavijesti o pet namaza. Onda ih obavijesti o pet namaza. Kad prihvate i posvjedoče i budu spremni i kažu, jesmo ubijeđeni, evo, svjedočim, očitujemo svojim uh, riječima i svojim dijelima ćemo dokazati da niko drugi nije dostojan toga, obavijesti petica, pet namaza, tek onda. Iz čega se zaključuje da namaz bez čisto tevhida nije ispravan. Ne vrijedi. Pa kaže, fe inhum li delik. Ako oni prihvate to, pokore se tome, prihvate da klanjaju pet namaza, onda ih obavijesti da im je Allah propisao sadaku. U hadiju se pod sadakom misli na zekat, jer je propisana sadaka zekat. Hm? Propisana sadaka je zekat. Obavijesti, znači namaz nakon šehadeta, namaz. Džaba zekat bez namaza. Ne kažem ja, došlo je tako u hadisu. Džaba zekat, džaba sve poslije ako nema namaza. Džaba namaz ako nema čistog tevhida. Jasno. Kaže, ako prihvate da klanjaju pet namaza i budu klanjali, posvjedočili svojim dijelima, obavijesti ih da im je Allah propisao zekat, sadaku. Sadaku koja se uzima od njihovih imućnih i daje se njihovim siromašnima. Sadaka koja se uzima od imućnih i daje siromašnima. Ne daje se, ha, ne daje se imućnima. Ne daje se imućnima, onima koji imaju dadnim još. Kao što se daje. Ha? Oni koji imaju dadnim još nego se daje imućnima. I šeheh bin Baz, rahimahullahu ta'ala, u svome komentaru, kitabu tevhid, na kitabu tevhid, kod ovog dijela hadisa kaže, iz ovog dijela se može zaključiti da su od svih poznate, jel tako, sura Teube, 60. jad, sura Teube spominje osam kategorija. Allah je u suri Teube spominje osam kategorija kojima se daje, kojima se daje zekat. I Allah je na prvo mjesto spomenuo također siromahe. Inneme sadeqatu lil fuqara' doista je sadaka samo za fukare, za siromahe, za miskine i nabraja dalje Allah subhanahu wa ta'ala. Ovdje poslanik alihi sallam kaže uzima se od njihovih imućnih i daje se njihovim siromasima, kaže šeh bin Baz rahimahullahu ta'ala, iz ovoga se može zaključiti da od svih kategorija siromasi su najpreći da im se dadne zekat. Siromasi su najpreći da im se da im se dadne zekat, jer poslanik alihi sallam nije spomenuo druge kategorije. Dozvoljeno i drugima, ali siromasi su, siromasi su naj, najpreči da im se da. Nakon toga poslanik Alihi Salocom kaže na kraju dobro se čuvaj i jake wa kjaro ima emuvalihim dobro se čuvaj njihovog najboljeg imetka. Ne uzimaj zekat iz toga. Ne uzimaj od najboljeg imetka koji ti, koji ti se svidi pa da uzmeš. Ne. Već je propis da se uzme iz srednjeg imetka. Srednje vrijednosti osim ako čovjek dadne drage volje. Ako vlasnik imetka dadne drage volje iz najljepšeg imetka, dadne zekat, izdvoji. Iz najljepšeg imetka izdvoji zekat. Ne znam, u stoci dadne najljepše. I ostalo. Na što se daje, bilo je govor. Nije dakle dozvoljno uzeti ni najbolji zekat iz najboljeg imetka, niti iz najgoreg. Ha? Nije dozvoljeno uzeti, ne uzima se zekat niti iz najboljeg imetka, niti iz najgoreg. Ako se uzme iz najboljeg imetka, onda si učinio zulum vlasniku imetka. Ako se uzme iz njegovog najgoreg imetka, onda si učinio zulum onome kome se daje zekat. Pa je zato došlo, dakle, sreda. Najljepša je, jeli, uvijek sreda. Sredina. Kaže, dobro se čuva njihovih najboljih imetaka. Nakon toga kaže, čuvaj se dove onoga kome je učinjena nepravda. Hoće da kaže time mu možeš učiniti nepravdu. Ako bi uzeo najbolji njegov imetak, zekat iz najboljeg imetka učinio bi mu nepravdu. A dobro se čuvaj nepravde, dobro se čuvaj dove onoga kome je učinjena nepravda. Jer između njega i Allaha nema pregrade. Između njegove dove i Allaha nema pregrade između dove onoga kome je učinjena nepravda i Allaha nema pregrade, odnosno Allah je prima. U pojedinim hadisima je došlo wa in kane fađira, pa makar bio i razvratnik, makar bio veliki grešnik. Njegov grijeh na stranu, ali dakle, e, zulum koji mu se učini, nepravda koji mu se učini je razlog primanja njegove dove odma. Bio je hadisu, ja sam komentarisao ovaj hadis, je tako? Spomnio sam poruke i pouke iz ovog hadisa. Komentatori kažu Allah se odaziva i drugima. Allah se odaziva svima. Allah se odaziva svima koji traže dobro od njega. Koji ne tražu, ne tražu kidanje rodbinskih veza, ne traže grijehe. Koji traže dobro, mole Allaha za dobro, Allah će im dati sigurno. Poznato je li da je jedno od troga. Ali ovima kojima se učini nepravda, kada oni traže kažu zašto je došlo ovako, baš na ovakav način, nema pregrade. Dakle, sigurno će Allah primiti, sigurno će dati ono što traže. Hm? Ako se sjećate, sigurno će dati im Allah ono što traže. Svi mi drugi koji tražimo, molimo Allaha za nešto, da će nam to ili će nam dati to, ili će od nas odvratiti zlo s razmjeno dobru kojeg tražimo od njega, ili će ostaviti se vape te naše dove za drugi svijet nam. Jedno od tog troga će dati Allah, kako je došlo u hadisu. Ali ovima kojima se učini nepravda daće ono što traže. Allah će dati ono što traže. Zato kaže, kome kaže, poslanik Alihi Salcam kaže, Moaz ibn Džebelo, čuvaj se. Nije to mala stvar. Čuvaj se zuluma nepravde da nekome učiniš nepravdu. Zulum. Ha? Kako? Pod plaštom vjere. Tako da uzmeš zekat na ime vjere. Koliko je danas ljudi koji jedni drugima čine zulum pod plaštom vjere. Ha. Pod plaštom vjere. Čine zulum. Mnogi muslimani. Dakle, hadis i previše jasan. Vidimo dakle iz ovog hadisa zašto ga je autor spomenuo u ovom poglavlju o pozivu ili obaveznosti pozivanja da se posvjedoči da nema istinskog Boga osim Allaha, poslanik Alihi Salusam šalje Moaza ibn Džebela da poziva narod od sedbenika knjige jeli, i prvo što mu je naredio od mnogo toga što je naredio, prvo što je naredio jeste da poziva ljude u la ilaha illallah. Da poziva ljude da posvjedoče da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik. Mnogo je poruka iz ovog hadisa, ali Bio je ovaj hadis. Možemo se vratiti na njega. E, I, I drugi hadis koji je spomenuo jeste hadis Sehla ibn Sada, radijallahu talan, koji je bio ensari, jel tako, iz plemena Hazređ, jedan poznati ashaba, bilo mu je, jel tako, ime Hazen. Bilo mu ime Hazen, u 40 hadisa imamo njega, 40 nevoj hadisa. Bilo mu ime Hazen, što bi otprilike značilo kao tužni, Pa je praksa Allahovog poslanika alihi salacom bila kada bi primijetio da je neko sa imenom sličnih značenja, dakle, pesimizma ili pogotovo, dakle, ukoliko ime sadrži u sebi obožavanje nekoga drugog mimo Allaha, Allahov poslanik alihi salacom bi to mijenjao. Kao što je bilo ime Ebu Hureriha, kažu Abdu Šems, Abdu Shams, rob sunca, Ebu Hureyre radijallahu talan, prije primanja Islama, kažu da je bilo ime Abdu Shams, rob sunca, pa mu je Allah poslanik alihi salatu wasalam promijenio ime, kažu Abdurrahman, Abdurrahman, rob, rob milostivog ili rob svemilostnog. Ha? Pa tako je i ovdje Sehlu, bilo ime tužni. Ha, hajde zove čovjeka tužni. Čim ga zovneš tužni, sve tužno, odmah osjetiš tako. Tome je Allahov poslanik Alihi Salasam promijenio ime u sehl, što bi bilo kao lahki, razdragani jeli, i slično. 91. hijđanske godine, jel tako umro je, on prenosi hadis da je Allahov poslanik Alihi Salasam na dan Hajbera, odnosno u oči osvojenja Hajbera. Bitka na Hajberu je trajala dugo, Pa uoči osvojenja, sutra je osvojenje Hajbera, uoči, znači osvojenja Hajbera, rekao je Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, sutra ću dati barjak, sutra ću dati zastavu Islama. Nosit će zastavu, predvoditi muslimane. Čovjek koji voli Allaha i njegovog poslanika i kojeg voli Allah i njegov poslanik. Allah će na njegovim rukama dati osvojenje hajbera. Hm. Kaže Allahu poslanik alaihi sallam na veče, ashabima iskupljenim, sutra oni ne znaju. I ovaj hadis je dokaz poslanstva Muhammeda alaihi sallatu wasalam. Hm? Mođiza. Rekao je sutra je osvojenje, osvojenje. I bilo je osvojenje. Kaže, da daću zastavu Islama, Barjak, Roje, čovjeku koji voli Allaha i njegovog poslanika i kojeg voli Allah i njegov poslanik. Allah će na njegovim rukama sutra dati pobjedu. Pa je ušutio. I kaže tu noć, hej, treba se odmoriti, treba se pripremiti ili posvetiti dovi ili posvetiti namazu, učenju Kur'ana, ha, tražiti od Allaha pomoć, podršku sutra za borbu. Najžešća borba je sutra kakvi? Svi su oni razmišljali ko je taj. Šta je rekao Omer? Omer radijallahu ta'ala je tad rekao kako stoji u komentaru muslimovog sahiha, budući da gleda dakle, ovo bilježi Buharije. Muslim kaže, Omer, nikada do tada nisam volio vojstvo. Samo tad sam volio da se meni da. Nikada ne bi poželio da budem vođa, samo tad. Jer je rekao čovjek kojeg voli Allah i njegov poslanik. Svi mi tvrdimo da volimo Allaha i njegovog poslanika. Ali pazi, ovdje je rečeno i čovjek kojeg voli Allah i njegov poslanik. Kaže, nikad nisam volio vojstvo kao tad. Tad, tad bih volio da mi se da. Pa su, kaže, proveli su noć razmišljajući ko je taj. Možda ovaj, možda sam ja, možda sam... Spominje se u pojedinim citatima, ha da, sutradan ujutro, kada je poslanik Alihi Salucam jeli klanjao sabah, kad su osvanuli, da su požurili do poslanika, ali ih se da su isticali se i kaže se da je Omer radijala tamo propilio se. <laughs> da kaže Omer. Pa je rekao gdje je Alija? Alija ibn Abi Talib. Gdje je Alija? Alija ibn Abi Talib je došao kasnije na Hajber. Bitka na Hajberu je trajala dugo, a? pa nije odmah krenuo na Hajber sa Allahim poslanikom, ali ih već je kasnije došao na Hajber i žalio se na bol u očima. Pa je upitao gdje je Alija? Pa to je. <laughs> gdje je Alija ibn Ibi Talib? A poznat Alija radijallahu tam također, jel tako? Četvrti halifa posle smrti poslanika Alihi sam njegov zet, jel tako? Ženio je Fatimu, nad, nadio mu, dao mu je nadima Kebu Torab, rekao je, jeli, ti si meni na mjestu Haruna kod Musa i slično. Dakle, pohvalio ga i rekao mnoge odlike i to zasigurno Alija radijallahu ta'ala zaslužuje. E, prva muška osoba koja je primila islam, je tako? Hatidža je prva žena, prva muška osoba, bez obzira on je bio dječačić, on je primio islam nakon njega odrasla osoba, Ebu Bekr. Ali ja radi Allah tamo, prvi od muških osoba, muškaraca je primio islam. Posebna odlika. Kaže, gdje je Alija ibn Vitalif? Kaže, žali se na bolu očima nije došao ovdje, tamo je u svom šatoru, žali se na bol očima. Kaže, pošaljite po njega. Pa spominje se u citatima da je otišao po njega Seleme ibnul Ekva. A to je onaj ashab, ha? Najbrži ashab. Koji je bio brži od konja, ha? Sam govorio o njemu. Koji je bio brži od konja kada su došli e, kada su došli oni koji presreću karavane kad su došli u Medinu i na, na ok, periferiji Medine kada je bila e, stoka, bile deve od zekata gdje se čuvale kad su oteli te deve i krenuli prema, prema Mekki, Seleme ibn Lekva i sustigao. Sustigao. Trčeći, sustigao je. Pa kaže, poslali su Seleme, Selemu ibn Lekva po Aliju radijallahu ta'ala on ga je doveo. Ali ja nije vidio. On ga je doveo. Pa poslanik alihi salatu samo je pljucnuo u oči. Pljucnuo, ne sad pljuvačka, nije to pljuvačka, već dakle izbacivanje zraka sa vlažnošću, pljucnuo mu je u oči i proučio dovu i ozdravio je kao da uopšte nije imao nikakvu bolest. Zatim mu je dao, dakle to je saba, svanilo je, zatim mu je dao barjak, Islama je rekao polahko idi do njih, nemoj žuriti. Pa kažu, kad se vodi džihad, kad se vodi borba, polako, nema žurbe. Nema nekakvih glasova, vike, cike i ostalog. Ha? Treba da bude čovjek o sebi, pri sebi, smiren. Kaže, idi polako. Dok ne dođeš do njihovog mjesta. Potom ih pozovi u islam. Pozovi ih u islam. Pozovi ih da posvjedoče da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik i obavijesti ih koje Allah pravo ima kod njih. Da, nakon što posvjedoče i prihvate Allaha za istinskog Boga, obavljaju namaz i ostalo. Hm? Nakon toga kaže, jer tako mi Allaha da Allah tvojim sebebom uputi samo jednog čovjeka, to ti je bolje od stada crvenih deva. Odnosno, pozi, pozovi prvo u islam, pa ako se odazove samo jedan, to ti je vrijednije kod Allaha nego da imaš stado crvenih deva i da ih podijeliš u sadaku. Da čovjek prihvati islam tvojim sebebom, da ga pozivaš, zato je autor spomenuo ovaj hadis, da pozivaš u islam, da pozivaš da se obožava samo Allah i da se slijedi samo Allahov poslanika alihi salacom, to ti je vrijednije nego da imaš autoplac pun ml ova Q7. Pitaju žene šta ono reče Q7. Q7, ha? džipova Audi Q7 i da podijeliš u sadaku. Prodaš i da dadneš u sadaku siromasima. Da Allah uputi čovjeka tvojim sebebom, jednog čovjeka tvojim sebebom, to ti je bolje. Kaže stado kod Arapa je tada, crvene deve bile su najveće blago. Kaže da Allah tvojim sebebom uputi samo jednog čovjeka, to ti je vrijednije od stada crvenih deva. Vrijednije, misli se, da ih podijeliš u sadaku, vrijednije ti je da uputiš jednog čovjeka, nego dakle da podijeliš toliki, toliki imetak jeli, u sadaku. Pa vidimo dakle, ovdje u hadisu se spominje da je Allahov poslanik alihi sallam dao zastavu Islama Ali radi Allahu talan i poslao ih Hajber. Na Hajberu su opet bili židovi, jevreji. Ha? Poziva ih. Pozovi da uđu u islam, odnosno da posvjedoče da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja. Nema Uzeir, nema Isa, nema, nema. Niko od njih nije dostan da im se uputi bilo šta od ibadeta. Allah jedan jedini. I pozovi ih da je Muhammed, da posvjedoče da je Muhammed Allahov poslanik i obavijesti ih koje Allah pravo ima kod njih. Šta su dakle nakon toga dužni? Pa vidimo dakle, Zbog toga je autor spomenuo ovaj, ovaj hadis u ovom, ovom poglavlju o obaveznosti pozivanja u obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Nekoliko dakle poruka iz ovog hadisa vidimo veličinu vrijednost Alije radijallahu talan, jer prije svega on je onaj kojeg voli Allah i njegov poslanik. On je onaj kojeg voli Allah i njegov poslanik i on je volio Allaha i njegovog poslanika sigurno. Ovdje bitna napomena Ha? Hadisom se ovim potvrđuje svojstvo osobina ljubavi Allahu, ha? kojeg voli Allah. Kojeg voli Allah. Allah dakle voli i on se voli. Allah voli svoje robove i njegovi robovi vole njega. I trebamo potvrditi ovu osobinu Allahu kao i svaku drugu osobinu za koju kažemo onakva je kakva doliko je samo njemu, Allah. Pazite, najići ćete na mnoge koji kažu Allahova ljubav. Šta to znači Allah voli svoga roba? Ha? Pazite, malo imaju krivina i dođu do onoga što oni hoće. Allah voli svoga roba, to jest Allah mu ukazuje svoje dobro, Allah ga nagrađuje, Allah je zadovoljan s njim. To su sve rezultati Allahove ljubavi, ali moraš reći da Allah voli. Mnogi žele da izbjegnu, kao što je bilo ovdje, ali tako, spomen hadisa da se Allah subhanahu wa ta'ala spušta u zadnjoj trećini noći, pa kaže ne, ne, ne, nemojte misliti da se Allah spušta, nego se spušta njegova milost. Hm. Tako i ovdje kažu, ne, ako kažemo da Allah voli, onda oni kažu, tako to mače, ako kažemo da Allah voli, onda i ljudi vole. To je ista ljubav, poistovjećujemo Allaha s ljudima, ne. Ehli sunnet al džemat kažu, Allah je rekao da voli i mi kažemo da Allah voli. Ali njegova ljubav nije kao naša ljubav. Lejse ke mitlihi šej. Ništa nije kao on. Hm? Vohu se mi basir. I on sve čuje i sve zna. Hm? Sve vidi. Pa dakle, ovo, ovo je bitno, jer oko nas ima mnogo takvih. Vidimo dakle, hadis je muđiza Allahovog poslanika, alihi salcam. Nagovijestio je osvojenje Hajbera, Hajber se osvojio. Zatim vidjeli smo, pljucnuo je u oči Ali radijallahu ta'ala i ozdravio. I to je bila praksa Allahovog poslanika alihi salcom. Allah je davao muđize s poslanicima da time dokaže njihovo poslanstvo. Mnogo je. Čak je u bitkama bilo ashaba kojima bi ispalo oko. Pa bi poslanik alihi salcom vratio. Svojom plementom rukom vratio oko i proučio dovu. Kaže, bolje je vidio na njega nego ono. Bolje je vidio na to oko nego na ono. Slomla bi mu se noga, kaže, donijeli bi ga noga slomljena, skroz pala. Poslanik Ali Hissalca ispravio i svojom plemenitom rukom potrao, proučio od ovoj, kaže, bio čvršći postojani na njoj nego na onoj drugoj. Allah subhanahu wa ta'ala je davao, kao što je, govori u suri Ali Imran za Isa, Ali Hissalca, da je oživljavao njegovom dozvolom mrtve, da ukaže na njegovo poslanstvo. To nije običan čovjek. Hm. Pa vidimo također, ovde hadis nam pojašnjava želju i nastojanja ashaba da su svaki od njih htjeli da budu onaj kome će dati barijak islama. Zašto? Zato što takvog Allah, Allah voli. Vidimo također brigu i odgovornost vođe. Kaže, gdje je Alija? Zašto nije Alija s nama? Šta mu se desilo? Ko će otići po njega? Raspituje se za njegovo stanje. Kada su rekli zašto Alija nije tu, kada su rekli nije tu, zašto, zašto nije? Zbog čega nije? Boli ga oči, dovedite ga. Hm? Pa dakle, raspitivao se o njima. Vidimo da hadis, ovaj hadis ukazuje na Allahu odredu, bez obzira što svaki bi od njih poletio ha? i svako, svaki od njih je priželjkivao da dobije zastavu, kaže ne, dobit će je Alija. Allah je odredio da je dobio Alija, Alija je, Alija je i dobio. Vidimo dakle iz ovog hadisa da je obaveza pozivati u islam. Vidimo također da se čak i borba vodi sa edebom, sa lijepim ponašanjem, vidimo da se poziv u islam odpočinje sa pozivom u šehadet, da se posvjedoči da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, jer je to najveći stup islama. Najveći stup islama, iako dakle ima pet temelja islama, šehadet je najveći temelj od svega toga. Ako nema tog šehadeta, džaba dakle ostali, ostali temelj. Hadis je dokaz dakle da se u islam ulazi izgovaranjem šehadeta i potvrdom njegovog značenja. Jer kaže obavijesti i pozovi ih u islam i obavijesti o Allahovom pravu kod njih. Dakle, da su dužni da klanjaju nakon što prihvate islam, da klanjaju i ostalo. I hadis prejasno govori o vrijednosti pozivanja u Allahovu vjeru. Hadis prejasno govori o vrijednosti pozivanja u Allahovu vjeru, da Allah tvojim sebebom uputi samo jednog čovjeka, to ti je bolje od stada crvenih, crvenih deva. Dakle, obaveza nam je shodno našim mogućnostima, koliko smo u mogućnosti pozivati Allahu, imati znanje, naučiti, a ovo je dakle najbitnija stvar. Ako ćemo i čemu pozivati, ako moramo pozivati, onda dakle ovo je najbitnija stvar. Da se uoče pojave među narodom koje narušavaju ispravno vjerovanje i da se o tome govori. I da se o tome govori. Jedan od najboljih načina postizanja znanja o tome je dakle, upravo čitanje ove knjige, komentar ove knjige. Dakle, upoznavanje svih tih oblika širka, malog, velikog, sujevjerja i ostalog, dakle svega što narušava ispravno vjerovanje. Ako ima neko nešto pita, gledam. Što je na ljudi? Tu uvijek.